السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasu Abuja don karanta littafin mu mai albarka insha Allah na Hisnul Muslim min azkaril kitabi wa sunna na fadilatul Sheikh sa'id ibn ali ibn wahab rahmatullahi alai, bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da miƙa kokon bara zuwa ga Allah subhanahu ya ba mu ikon yin karatu daidai ya ba mu ikon fassara daidai ya kuma ba mu ikon aikata daidai muna roƙon Allah ta'ala ya sa duk abin da muke karantawa ya zama hujja ne gare mu ba hujja akan mu ba iyayenmu da malamanmu da zuriyar muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta wanda suka riga mu gidan gaskiya waɗanda suke baya muna roƙon Allah subhanahu ala ya ƙara musu tsawon kwana ya rayar da su akan addinin musulunci ya dauki rayuwarsu akan imani mu ma muna roƙon Allah ya rayar da mu kan addinin sa ya dauki rayuwarmu akan imani muna roƙon Allah subhanahu wata'ala dukkan bukatu da muke da shi na alkhairi a wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ta'ala ya biya mana sharri da fitina muna roƙon Allah ya tunkure wannan ƙasa ta mu mai albarka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala waɗanda ba su da lafiya a cikin mu Allah ta'ala ya ba su lafiya yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na na hudu insha Allah a hisnul muslim kuma yau kusan muna ashirin da tara ko ga watan zulka'ada hijira shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da hudu mai yiwuwa kuma mai yiwuwa wallahu alam <clears throat> mun shiga daren zulhijja wannan kuma sai a jira sanarwa daga bakin sultanin musulmi idan ya tabbata ba za a sanar na san dai kasar saudi arabia ya tabbata cewa su suna cikin zulhijja ne sun riga an ga wata a can to mun shiga waɗannan kwanaki goma na farkon watan zulhijja masu albarka babu laifi mutasar a kan su minti ɗaya ko biyu da cewa dai an saba yi a lokuta da dama musamman dogaro da hadisi da yake cikin aljami a sahih al-musnad min hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sunanihi wa ayyamihi ta'alif na Imam Bukhari rahmatullahi alaihi hadisi na 969 manzon Allah as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a riwaya na Abdullahi ibn Abbas radiyallahu an yana cewa ma min ayyamin al-amal salihu fiha ahabbu ila Allah khairun min hadhihi al-ayyam قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min bi wannan hadisi riwaya ne na Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake bayyana mana albarka da alheri da ke cikin kwanaki goma na farkon watan zulhijja wanda mai iya yiwuwa ne waɗannan kwanaki su fara a daren nan da muke magana zuwa wayewar gari yana cewa sahabbansa bisa ga riwaya ta Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa yadda cewa babu wasu kwanaki a duniya al'amalu salih da aiki na kwarai yake soyuwa a wurin Allah ta'ala Allah yake kaunarsa yake ba da lada ninkin ba ninki irin kwanaki ibada a cikin kwanaki goma na farkon watan zulhijja sahabbai suka tambaye shi ko da fita gwagwarmaya a tafarkin Allah ya ce ko da fita gwagwarmaya a tafarkin Allah sai dai mutumin da ya fita gwagwarmaya da ransa da dukiyarsa kuma bai dawo da komai daga cikin wannan ba bi ma'ana mutumin da zai kai ladan wanda ya aiki a kwanaki goma na zulhijja aiki na kwarai a lada shine wanda ya fita filin gwagwarmaya ya rasa ransa a can kuma dukiyarsa gaba ɗaya ta kare a can shi ne kadai mutumin da za a iya kwatanta shi da wanda ya ibada a waɗannan kwanaki goma na farkon watan zulhijja shaikhu da rahmatullahi alai yana ce a ɓangaren darare darare goma na ƙarshen watan ramadan sun fi fada akan kowane dararen shekara a duniya bangaren wuni wato rana daga wayewan gari zuwa faduwar rana a nan kuma yace kwanaki goma na farkon watan zulhijja ya fi dukkan wunin duniyar albarka da falala su ne kwanaki masu falala a cikinsu ake samun wunin arafa a cikinsu ake samun ranar yawon hajjar akbar da makamantansu so da aka a bangaren wuni kwanaki goma na farkon watan zulhijja ya fi falala bangaren darare dare goma na karshen wata ramadan ya fi falala wannan hadisi ya ce al'amalu salih dukkan ayyuka na kwarai ba iyaka ba in aka ce aiki na kwarai zan kwadaitar da mutum a kan wasu kamar haka amma tare da cewa al'amalu salih sun fi guda dubu ɗari al'amalu salih ya fi aiki dubu ɗari in ma aka ga malamai na kwadaitarwa kawai misalai suke baka a waɗannan kwanakin ka tambaye ni menene al'amalu tsari na farko da zaka fara da maka tuba zuwa ga Allah at-tauba ila Allah tawbatan nasuha a duk inda ake magana aiki na bare babu abin da ya kai tuba zuwa ga Allah saboda in baka tuba ga Allah ba mai yiwa kana cikin wani kuskuren da zai sa duk aikin da kai ma Allah ba zai karba ba tuba zuwa ga Allah ke baka ikon gyara alakar ka ka da Allah in ka gyara duk wani aiki da ya biyo bayan sai a karbe shi amma in baka tuba ba mai yiwa akwai shirka tare da mutum Allah ya kiyaye duk aikin da Allah baya bukata akwai ayyuka da suke kaba'irai ko mubiqat da ke harakar da mutum mai yiwa yana ciki bai sani ba duk ayyuka da alkhairi da mai yiwa su ba za su karɓa saboda me saboda sabon Allah da yake ciki to zaka nasiha ta ga kaina da mu ga rawaya shine mu fara da tuba zuwa ga Allah ka zauna kai wa kanka hisabi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu kai wa kanka hisabi daki bayan daki idan kai wannan insha Allah ta'ala a gaba na farko sai na biyu ina faɗaitar da mutane da yin azumi ga wanda ba aikin hajji ya je ba ina ba shi faɗaitarwa da yin azumi kwanaki tara na farkon watan zulhijja da kuma kamun baki ranar goma ga wata gabanin ayi yi sallaki ya zama azumi guda goma tara cikakkun azumi na goma kuma shine rabi ɗan gajeren azumi ke da azumi iya daga cikin mafi girman al'amalin salih kuma akwai riwayoyin hadisin da suka tabbatar da cewa fiyayyen halitta ya faɗaitar da yin azumi na waɗannan kwanaki guda tara na farkon zulhijja haka imamun nawawi rahmatullahi alai ya buɗe babi da hadisin ya faɗaitar akan azumi babu lokacin magana mai tsawo a kai na uku daga ciki akwai karatun qur'ani karanta qur'ani a nitsa da bin ma'anarsa da tadabburi a cikin ma'anarsa gwargwadon iyaka ka dage mafi kankanta a waɗannan kwanakin ka karanta qur'ani a cikin muni din daga farko zuwa ƙarshe akalla sau ɗaya idan za ka iya ka yi sau biyu ko sau uku bisa ga koda ƙaunin mujahid bin jabal alaihi rahmatullah kula da ninkin ladan da Allah yake baro an ka karanta qur'ani mai yiwu an ka karanta duka Allah ya karba ka tashi da ladan akalla miliyan da 3,211,800 kaga ai an samu lada kuma an ci riba wanda yake mai yawan gaske na hudu akwai yawan kabbarori da tahalili da makamantansu Allahu akbar Allahu akbar kabira ko Allahu akbar Allahu akbar wa la ilaha illallah Allahu akbar wa lillahi alhamd sahabbai sukan yawaita kabbarori a waɗannan kwanaki irin Abu Huraira irin Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu suna ma fita suna yi a bayyane ne har yara suna jin bayan suna amsawa kamar da ake tashi a kasar Hausa daga cikin ayyuka na kwarai muhimmai da ya dace mu yi shine ciyarwa fi sabilillah daga cikin mafi kusancin ayyuka da ake kusantuwa zuwa ga Allah shine mai hali ya taimaki wanda bai da hali a cikin taimako mafi girma akwai ciyar da abinci da shayar da ruwa fi sabilillah mu ba waɗannan ayyuka muhimmanci taimakawa marayu da damuwa da shirin su na sallah da gajiyayyu ya za su yi sallah yayi abin su yayi abinci yake waɗannan na daga cikin manya-manyan ayyuka na alkhairi da ya dace mu yi zuwa ga da marasa lafiya iya da cikin ayyuka na alkhairi da ya dace mai muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon dacewa a waɗannan kwanaki masu albarka muna roƙon Allah ta'ala ya karbi ayyukanmu da suke na ƙwarai inda muka kuskure muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana gaba ɗaya kuma mai iya yiwa saboda yanayin karatu mai iya yiwa ban tabbatar ba amma mai iya yiwa zan ji aikin hajji bana mai iya yiwa na samu wajen kusan shekara biyar ko abin da ya kama da haka ban samu ikon aikin hajji ba sai umura to alhamdulillah yanzu ina gaba na dai ya dace na dage da yi gabanin nan shekaru da dama na yi musamman lokacin da nake zaune a saudiya da tayin da nake zaune a turai duka ya fi mun sauki na je na yi na dawo ba a nan yanayin aiki wani lokaci sai ya hada motsawa to alhamdulillah yanzu ina da yanci to insha Allah ta'ala ina fatan zan je ni idan tafiyar ta yiwu za a yi hutun darasin nan na sati biyu insha Allah idan ba ta yi ba to lahadi mai zuwa ma ina fatan insha Allah ta'ala ina nan insha Allah don kuma ta yi zan bar ku da aran ma aran ma ko yaya a daidai hutu kawai <laughs> aran ma yace a huta to yanzu anan fatawa ta za a dauka ko ta aran ma eh duka shi ka ga wannan duniya ne <laughs> ce wai duka ai jan ubai da kuma anan zai wahala sai dai mu muraji a ra'ayi ko to Allah ya taimake mu ina da san a wani babi za mu tashi a ramar idan Allah ya sa na tafi insha Allah zan muku addu'a ta musamman ni ma kuma da kuke zaune a nan sai a mun addu'a Allah yana karban addu'a a Abuja yana karba a Gombe yana karba a Maiduguri yana karba a Bauchi yana karba a Lagos yana karba a Enugu a Port Harcourt yana karba a Makka da Madina so ba mu san addu'ar wa Allah zai karba ba ni zan muku insha Allah ta'ala ko ba sai ku mu so aka mu kuma ayi wa aran ma shi ma go a saka masu karantar da hisnul muslim da aniyar su ko Allah ya samu wani lafiya kuma ba zan manta da ku ba insha Allah Allah ya amsa mana duka za mu tashi a babi na biyu du'a ulubusi sawu addu'a ta sanya tufafi ko a ce as ko a ce al duka sun tabbata ƙor'ani ya kira tufafi da asau akalla a cikin ayoyi guda uku ya kira shi da allibas akalla a cikin ayoyi guda takwas so ana iya cewa allibas ana iya cewa asau wato addu'a da ake idan za ka sanya kayanka musamman kayan da ka saba sawa ba wai sabi ba ne ana sawa yau da gobe ko kayan bacci ka dan fada kayan zaka mayar ko ka shiga wanka ka fito zaka mayar ko kuma za ka sa wasu kaya na fita a gida duk lokacin da za mu sa riga a jikinmu za mu sanya tufafi ana faɗaitar da mu mu karantar da wannan addu'a karanta ta zai sa insha Allah ta'ala Allah ya kare mu daga sharrin shaidan a jikin kayan kuma Allah ta'ala zai kare mu idan mun sanya kayan da zama manufar da aka sa kayan da shi a cimma wannan manufa insha Allah ta'ala na الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة نعم الحمد لله الذي كساني هذا الثوب الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة نعم annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu a wannan hadisi duk da ba a kawo rawin hadisi ba sai dai hadisi ne na sahabi mai suna mu'adh bin anas al-ansari radiyallahu an shi ya rawaito hadisi da mu'adh bin anas al-ansari radiyallahu an cewa alhamdulillah lalle yabo da godiya sun tabbata ga Allah allazi wanda kasani ya tufatar da ni haza sau wannan tufafi din dukkan tufa da muka sanya a jikinmu riga ne ko wando ne ko hula ne riga ne na iyaye mata ko zani ne ko ɗankwali kwali ne ko hijabi ne kowanne Allah ta'ala shi ne ya yi mai shi ya tufatar da mu da shi wa razaqanihi kuma ya azurta ni da shi ai wa razaqani as-sauba shi din zamiri ne da yaudu ila sau. kuma ya azurta ni da shi min ghairi haulin minni ba tare da wata dabara daga gare ni ba wala kuwa kuma ba tare da wani ƙarfi daga gare ni ba iya da kyau mu kiyaye cewa neman arziki akan mutum da yake magidanci lafiyayye baligi wajibi ne a kansa amma babu kokwanto maganar da bahaushe ke cewa zafin nema kadai baya kawo samu daidai ne saboda mai ka tashi ka neman wajibi ne amma akwai wanda zai nema idan aka nema sai Allah ya ga dama yake bayarwa wannan yake bayyana cewa ba wai wanda suka fi kowa arziki a duniya ko a Afirka ko a kasarka ko a garinka su suka fi kowa nema ba mai iya yiwa wanda ya fi kowa arziki a cikin garin ku bai shan wahalar neman arziki kwatan kwacin kwata ko rabin wahalar da direbansa ke sha da neman arzikin amma sai Allah ya ba shi ba wannan ba so mu rika gane cewa eh neman wajibi ne amma kuma ba sharadi ne na cewa duk wanda ya fika arziki ko ya fika dukiya ya ka nema ba a'a wannan wani hukunci ne na Allah yana rabawa yadda ya ga dama mota mutane amma bai nuna cewa ya fi kowa nema ko ya fi kowa iyawa ba sai dai kawai ya nema kuma ya dace da Allah ta'ala ya bashi mafhum tayyib don haka alhamdulillah lalle yabo da godiya sun tabbata ga Allah allazi wanda kasani ya tufatar da ni hadha thawba wannan tufafi wa razaqanihi ya azurta ni da shi min ghairi haulin ba tare da wata dabara daga gare ni ba wala quwwa kuma ba tare da wani karfi na ya bani ba in karfi yake bayarwa wani mai gadin gidansa in ya rike shi wallahi sai zai rasu a hannunsa ba zai iya kwacewa ba mai gadi ne amma in ya rike shi ya ba zai iya kwace ba a shike nan ba karfi yake ba da arziki ba neman wajibi ne amma don Allah ya baka ya hana ni ko ya hana ni ya baka ko ya hana shi ya baka ko ya hana ka ya bashi bai nuna cewa wanda aka wa ya fi wanda ba a bawa ba hukunci ne na Allah don haka wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa ay min ghairi harakatin wala hilatin ba wai kokari na Daga barbaruna ya bani ba a'a hukuncin Allah ne ya bani wannan hadisi iya cikin sunan na Imam At-Tirmidhi rahmatullahi alaihi hadisi da 3458 insha Allah ta'ala don haka mu kiyaye duk time da muka saka tufa a jikin mu mu karanta wannan addu'a iya da matukar muhimmanci Allah ta'ala ya samu wani lafiya na abu du'a tawbi jadid Allahumma أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له اللهم لك الحمد أنت كسوتني اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك من خيره وخير ما صنع له أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له نعم بابي نبك دعاء لبس الثوب الجديد addu'an sanya tufafi da suke sabi idan ka yi sabon tufa kamar ɗinkin sallah saboda na san muna da al'ada ta yin sabon ɗinki a sallah to kaya ne ka saya a ɗinke ko bayarwa kai aka ɗinka to idan za ka saka ana so ka karanta wannan addu'a yayin sanya wannan tufafi sabi du'a ulubusi sau aljadid wannan ya keɓanta ne ga sabon kaya mafu tsaye annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wannan hadisi wanda suka kawo shi akwai sa'ad bin malik radiyallahu an akwai kuma abu sa'id al-khudri radiyallahu an abu sa'id al shi ne ake kira da sa'ad bin malik bin sinan sa'ad bin malik bin sinan mafhum tayyib Za ka so kawo wannan hadisi din Allah asalin sunan su ma ne abin da ke bambanta su shine suna na uku Allahumma lakal hamd ya Allah godiya da yabo naka ne anta ni kai ne ka tufatar da ni da wannan kaya as'aluka ina roƙonka min khairihi daga cikin alkhairinsa wa khairi ma suni ala da kuma alkhairin da aka yi kayan dan shi wa a'udhu bika ina neman tsarin ka min sharrihi daga sharrin da ke cikin wannan wa sharri ma suni ala da kuma sharrin abin da aka sana'anta shi da shi wannan hadisi iya da matukar muhimmanci shi ba na farko mu sani ana sanya tufafi ne don wani dalili akwai manyan dalilai kaman guda hudu ko guda biyar dalili na farko na rufe al'aura shi ne rufe sanya tufafi ibada ne musamman mu a musulunci ibada ne shi yasa ya zama tufafin maza daban na mata daban akwai siffar tufafin maza da ake so sai sun yi wannan ya zama ya dace da shari'a akwai siffar tufafin mata kuma aka haramta wa maza kwaikwayon mata a tufafi aka kuma haramta wa mata kwaikwayon maza a me a tufafi ka na farko sanya tufa a musulunci ibada ne hikima na biyu na sanya tufa kuma shine akwai suturta al'aura rufe al'aurar jiki na daga cikin dalili na biyu na'am dalilin farko da na biyu suna kama da juna saboda mai saboda shari'a ta shar'anta ibadan sanya tufafi don a yi mai don a rufe al'aura amma a wurin rufe kuma sai aka ce tsawon siffar hijabin mace ya zama kaza siffan kazanka a wurin sallah ya zama kaza kai aka ce siffan wandonka ya zama kaza rigarka ta zama kaza hatta a wurin launi sanda a karantar da kai launin da ba a so namiji ya saka da launin da ba a so mace ta saka kaga kenan bayan zaman sa ibada akwai wasu mai ka'idodi a ciki kuma to kaga na farko ibada na biyu sitirul aura na uku maganin sanyi a lokacin sanyi kana buƙatar tufafi a jikinka ya rage maka jin sanyi yanzu ka kaddara kan a ce mutum haka yake yawo a irin sanyi da ake wasu wurare babu tufafi maybe wani ku bai zama wajen sanyi bane ni na zauna a turai garin da na zauna a turai lokacin da nake karatun PhD doctoral wani lokaci yakan je minus degree minus 9 degree celsius minus 9 sanyi idan ya kai wannan mai iya yiwa ne ka ajiye ruwa a bayan awa da ya kofi a kofi ka dauki kankara yana ma haura haka akwai wurin da yake kai minus 20 wani bangare irin kamar na russia wani bangare na sweden norway da makamantansu sanyin da ake wani lokaci ya fi sanyin da frit yake yi idan an sa mutum a ciki kira za a ga a cikin kayansu akwai kaya kala-kala bibo ka sa riga da wando akwai samun waya da sai ka sa a ciki musamman aka yi su kamar vest amma aikin su ne maganin sanyi sai ka sa a ciki na riga ka sa na wanda duk na sanya tufafinka akai in ba haka ba zai ka fita ba kuma za ka fi sa'awa ɗaya biyu ka da ka samu tuno a kofar gida ya sauka ya kai kankara wani in zaka saka shi maybe ya kawo gwiwar ka gabanin ka wuce idan babu tufafi irin samar waya yayi za a yi a rayu sannan na kudu ana maganin me ana iya maganin kuma zafi da tufafi akwai kayan da ake sa yawa a lokacin zafi akwai wanda ake sa a zamanin mai sanyi kowanne da nasa akwai kayan zafi sai a ce aka ah, nemi ko kwacin ana zafi in ka saka kaya mai roba roba ai zai kara ma zafi in ka sa bakin kaya zai kara zafi to za a ga hatta a launi da kuma abin da aka sana'anta akwai abin da ke ciki na biyar daga cikin fa'ida akwai lizina yin ado ne tufafi yana daga cikin ado shari'a ta halartar da a yi ado na halal so kayan nan na halal ne yau za ka iya sa fari gobe ka sa launi da yake green jibi ka sa wanda yake bulu ko abin da ya kaba da haka yau ka sa gari jibi ka sa jamfa gara ma gata ma ka gara ma ka ganta ingila sai ka shiga sut ka zanzare duka menene tufafi ne mafhum tayyib don haka allahumma ya allah kalmar allahumma manansa shine ya allah don haka allahumma ya allah lakal hamdu yabo da godiya naka ne anta kasauta ni kai ka fatar da ni wannan kayan ai anta kasauta ni hadha sauba as'aluka ina roƙonka min khairihi ai min khairi thawb ina roƙonka alherin wannan tufafi wa khairi ma sumi ala da kuma alkhairin da aka san'anta shi dan shi mafhum tayyib wa a'udhu bika ina neman tsarinka min sharrihi daga sharrinsa ai min sharri thawb sannan wa sharri ma ala da kuma sharrin da aka san'anta shi da shi wannan hadisi shi ma riwayan turmizi ne hadisi na 1767 duka waɗannan hadisai a magana mafi inganci ingantattu ne sheikh muhammad nasir rahimahullah ya yi shi hakikin su ya tabbatar da ingancin su gaba daya wallahu ta'ala a'lam na'am babi na hudu na'am الدعاء لمن لبس ثوبا جليلا نعم قولا ويغني الله تعالى البس دليلا وعد حميدا ومت أي دي باين الدعاء نعم الدعاء لمن لبس ثوبا جديدا الدعاء كما دا ake yi wa wanda ya sanya sabin kaya ita wanda muka kammala shine in kai ka sa sabon kayan sai kai addu'a اللهم لك الحمد أنت كسوتني به أسألك من خيره وخير ما صنع لا وأعوذ بك من شره وشر ما صنع لا kai din za ka yi wa kanka wannan babi kuma shine in ka ga mutum ya sa sabin kaya sai ka masa ita addu'a yanzu kawai na ga aramma da sabin shadda ya fito aramma ka ji wa ya tambaye ka ni ban tambaye ka ba Allah shi gafarta mana <laughs> ai na ce misali arama ya sa sabin kaya na ce arama haka da gaggawa ya zama lauya lauyan kansa ya ce wai wannan shekarun shekarun su biyu gasan <laughs> wani ya samu wannan ba a rama sabin da ya kaba sabon wani insha Allah wai in ka ko insha Allah zan baka kayan sallah ba shi ke nan ba za a yi musu akan kayan sawa ba na yi dinkin sallah ban sa ba in tafiya ta ta kama insha Allah zan turo masu za ka saka ai ba za a yi musu akan kayan sawa ba ko ah, insha Allah ta'ala ba za a yi musu ba akan kayan sawa na'am to da ka wannan in kaga wani ya sa sabon kaya sai ka masa addu'a aran ma zai karanta sai mu biya na'am tubala wa yuhliku Allah ta'ala wa yuhliku Allah ta'ala اجلب جديدا وعش حميدا وعش حميدا ومت شهيدا ومت شهيدا نعم تب لي ويخلف الله تعالى شيني كمان تب لي كسا كموري هل تصوفا ويخلف الله تعالى كما ان الله يا يدا ذاك صامت قاعدي wato asali kaman al'amuru ne sai dai kuma ba al'amuru ba ne addu'a ne kaman saka more daga baya Allah zai baka wanda suka fi su shi ne karin maganan hausa da ke cewa Allah ya sa rai ya rena wannan ma'anarsa kenan Allah shi sa rai ya rena idan kai kaya sabi sai bahaushe ce maka Allah ya sa rai ya rena me yake nufi shine tun suna burge kai suna sabi suna burge ka Allah ya sa ka ci gaba da zaka fi karfin su har ya zama ba su kake bukata ba wasu kake bukata kuma ka dinka wasun ka saka kayan da suke burge ka a ɗakinka ko a gidanka shekara biyar mai yiwuwa yanzu ba su bane ko da suna nan kayi wasu sabi yanzu da sabin kake ji ba da waɗancan ba idan kayi aure ɗaya ko biyu mai yiwuwa kayan da ka sa a auren farko kai ɗinkin angwanci aya aure na biyun ba su ka saka ba rai yarina ne kai sabon ɗinkin to shi yasa ba sai ce Allah ya sa rai ya rena in ka sai mota yana iya maka wannan addu'a in kai sabon gida zai ce to Allah ya sa rai ya rena wato Allah ya kawo ci gaban da wannan mai yiwa zaka bawa ko danka ko kaninka ko wani dan uwanka ko wani abokin rayuwa tare da kai sai Allah ya sa kuma ka samu wani to in ba wuce ce maka Allah ya sa rai ya rena wai shine abin da yanzu yake burge ka Allah ya kawo ci gaban da zaka fi karfin sai ka ba wani kai kai gaba mafhum tsayi wannan hadisi shi ma na abu sa'id ne al-khudri radiyallahu an sa'ad bin malik bin sinan radiyallahu an cewa wannan addu'a fiyayyen ya yi wa aliyu ibn abi talib radiyallahu addu'a da yasa sabin kaya sannan kuma yayi wa abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu da yasa sabin kaya tubuli wa yukhlifu Allah ta'ala za su tsufa kuma Allah zai canja maka wanda suka fi su insha Allah kaga kamar labari ne ko umurni amma asalin sa addu'a ne dan larabci na iya zuwa da siga na umurni ko na labari amma asalin ma'anan abun addu'a ne to anan ka ga mutum kamar labari kake bashi da sannu-sannu za su tsufa kuma in Allah yadda za a samu wanda suka fi su amma kana ba addu'a ne cewa Allah ya sa rai ya rena abin da ya burge ka bana Allah ya sa next year ka ci gaban da zaka ba wani ka nemi wasu mafhum tayyib na. sai addu'a ta takwas bismillah na'am ma ma yaqulu ila rabbika ilbas ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut shahidan ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut shahida wannan ilbas jadidan wato kaman sanya sabi shi ma kaman umurni ne kaman fi'ilul amr ne sanya sabi wa ish hamidan kuma ka rayu kana mai godiya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wa mutshahidan kuma muna roƙon Allah ya sa kai mutuwar shahada addu'a uku ne a ciki na farko sanya sabi wato abinda ake nufi shine wannan sabon da ka saka a yanzu Allah ya kawo wani sabo bayansa na biyu wa ish hamidan wannan ni'ima ce daga Allah Allah ya baka ikon gode masa akan ni'ima na uku kuma ba duniya kadai ba yadda a duniya kai sabon ke ka ji dadi Allah ya sa ka bar duniya ta hanyar mutuwar shahada ka shiga aljanna shine kenan an roƙa maka duniya da lahira mafhum tayyib dalilin wannan addu'a kamar yadda Abdullahi ibn Umar ya fada radiyallahu an Umar ibn al-Khattab ne Allah ya kara masa yadda ya saka sa kaya da ya fito ba zo Allah sai dambe shi yace aghsilun hadha am jadid shin wannan wankakku ne suka wanku suka yi kyau haka ko sabi ne gal aleda sai ba mazan Allah amsa sai masa wannan addu'a da ita sau da ka duba da irin muhimmancin addu'o'in da muke wasa da su kuma ya'ya haka ake tarbiyyantar da su kana da yara kanan kai sabon dinki sai ka sa karanta addu'a kwana ɗaya ko biyu zuwa ga sallah su haddace ran sallah an yi wankan idi sai ka ce to kowa zo addu'a a gabana sai sa kaya kananan su ana sa musu kaya suna me suna addu'a shi bautan Allah da biyayya ga musulunci tarbiyya ake yi in mutum bai tarbiyyanci ba zai iya ba yanzu zaman mu a nan wurin Allah ya taimake mu ke zama mu yi awa ɗaya muna karatu tarbiyya ce ba yanzu ka samu wani wanda bai tarbiyantu ba a cikin awa ɗaya nan ya zo nan wurin sai ya mana hamma ɗari bakwai kuma a duk minti da ya duba agogo sau biyu kuma ya ta mamaki haka kawai ku zauna awa ɗaya amma shi da ya wannan magana tarbiyyar da ya mai iya yiwa ne na tafiye-tafiye kallon kafa zai iya tashi daga nan ya tafi manchester ya kalli manchester united a england zai iya sayan tiket daga abuja ya tafi barcelona a spain ya kalli kallon barcelona zai iya sayan tiket daga abuja ya tafi madrid kalli real madrid zai iya zuwa london ya kalli arsenal duk wannan zai iya shi wannan ba matsala ba ne amma wai mai zuwa kawai daga anguwarsu ya zo masallacin annurawa da shi ne abin mamaki to shi asalin bin allah tarbiyya ake in mutum bai tarbiyyanta da yaya ba ba sa iyawa tun muna ƙanana na san iyayenmu ba sa raba mu da masallaci mu je ma masallacin kuna ƙanana da alallaka kuke faɗa maybe yanzu yaran yanzu ba san alallaka a masallaci ba da a masallacin ma alallaka ne in kun shigo sai ku yi ta koran suna fita a masallacin ku yi ta shiga makara kuna wasa a ciki kuna kuya sai kun girma ku rika tafiya nesa nesa da ita duk ba da ba haka ake ba yanzu a masallaci ana sa makara sai ga mutane ko sahu ake ba ko ake so je ta wurin ba da masallacin haka ne kuma buzaye ne ake shimfiɗa tabarma ma daga aka fara samu buzu ne haka za a haɗa su haka ɗaya bayan ɗaya ku zo ku ta kada buzu gashi yana zuba kuna share ya gabanin a zo a yi sallah ba haka ake yi ba ai tarbiyya ce da iyaye suka tarbiyyantar da mu sai zama muna iya to kar mu ci amanar ƴaƴanmu mu tarbiyyantar da su kana zuwa ta alim ka zuwa ga ɗanka duk wani abu na gyaran makabarta zaka je ka je da yaro a koya masa duk wani abu na bin Allah mu koya musu mu rika ware lokaci a gida kowa ya ɗauki ƙur'ani ya karanta ba sun rutu ba a fara daga minti sha minti talatin minti saba'in awa ɗaya awa ɗaya da rabi sai ga yaro ya iya kaɗan kaɗan ake kara tarbiyya ce addini in ba a tarbiyyantar ku baya yiwa bai yiwa dole sai ka tarbiyyantar da 'ya'yanka ka tarbiyyantar da kanka wadannan addu'o'in ka tarbiyyantar da su ka saba wallahi Allah ne kaɗai ya san fitinar da Allah yake kare maka dalilin wannan Allah ta'ala ya samu wanye lafiya wannan hadisi shi ma hadisi ne ingantacce imam ibn majah rahmatullahi alai ya kawo shi a littafi na biyu hadisi na 275 na bismillah ma yaqulu ila wada'a thawbahu bismillah ma yaqulu idza wada'a thawba abun da yake fada idza wada'a thawba me ma'anan wada'a nan na'am na'am sawa ne ko kwabewa a magana wata inganci kwabewa ne a nan a magana wata inganci kwabewa ne inda a baya ba mu kira babin du'a ulubusa sau ba za ka yi fassara waba'a da ma'anan sawa amma malamai suka ce tun da an kira wannan zai ɗauki ma'anan kuma iza khala'a saubahu mafu tayyib don haka idan zai cire kayansa yana cewa mai bismillah wannan asali hadisi ne na aliyu bin abi talibin radiyallahu anhu asali shi ruwaito hadisi da cewa manzon Allah tsira da aminci tabbata gare ke cewa sitru ma baina aurati bani adam wa ayunil jinni qawluhu bismillah abin da ke zama sutura ko shamaki tsakanin al'aurar ɗan adam da kuma idon aljanu da shaidanu shine idan za ka cire kayanka ka ce bismillah idan ka ce bismillah ko da a ɗaki ka cire kayan nan tsirara kake aljanu ba su da ikon ganin tsaraikinka shi ne abin da ke zama shamakin kan za ka cire kaya ka ce bismillah to daga nan ko da babu kaya a jikinka a banɗaki aljani bai sai ganka ba ba zai iya ganin tsiraicinka ba in a cikin ɗakinka ne ba zai gani ba to asalin shamaki kadai da kake da shi a duniya shi ne ka ce me bismillah in ka ce bismillah to take sai a sa wani shamaki tsakaninka da idansu ba su da ikon ganinka me yi su ga kanka amma al'aurar jikinka ba su da ikon ganinka Allah ta'ala ba zai ba su ikon ganin al'aurarka ta kowane irin bangare ba hadisi ne da ke cikin sahihul jami a littafi na uku hadisi na 203 kuma muka kula bismillah kan aiko a karatun kwaye da ta muke farawa akalla kana yace a qur'ani kana da bismillahir rahmanir rahim akalla guda nawa 114 amma a cikin a cikin sura 114 114 a sura 113 saboda bara a suratul tauba ba a karanta mata me bismillah amma suratul naml kuma tana da bismillah a farkonta tana da kuma innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim wani aya ke nan aya ta nawa na'am talatin Allah ya maka albarka haka ne aya ta 30 ne yi ƙoƙari a ramu aya ta 30 zai zama innahu min sulaimana wa innahu a karatun qur'ani sai an ce bismillahir rahmanir rahim amma a wajen sanya ka ba da maka ce bismillahir rahmanir rahim za ka bi sai dai kawai bismillah a wurin cin abinci ana cewa ne bismillah amma ba a karawa da ar-rahmanir rahim mu kiyaye in shari'a ta ce bismillah a iya bismillah za ka tsaya in ta ce bismillah rahmanir rahim sai ka kammala bismillah rahmanir rahim amma ba da ma ka ce abin da kace bismillahir rahmanir rahim a'a abinda sunna ta karantar fiye yan halitta ya kuma sai ce bismillah in za ka kwabe kayan ka sai ka ce bismillah ba bismillah rahmanir rahim ba ai a qur'anin ma akwai bismillah ko wa zai bani misali balar kabo fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi la ghafurun rahim wani sura suratu hud aya ta nawa na aya ta 41 haka ne aya ta 41 Allah ya maka albarka haka ne so da sai a ce bismillah a wurin kwabe kaya namiji ne ko mace ne babba ne ko yaro a ce bismillah daga nan Allah zai kare tsiraicin mutum daga ganin aljanu da shedanu masu iya cutar da shi na'am du'a dukhul salat bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith du'a dukhul salat الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث دعاء دخول الخلاء addu'ar shiga masayi ko banɗaki ko wajen tsugunawa idan zaka shiga banɗaki a ƙa'ida ana so ka karanta wannan addu'a kuma in zaka ka shiga ka shiga da me da kafar hagu a cikin magana mafi inganci sai ka ce bismillah da sunan Allah Allahumma ya Allah inni lalle a a'udhu bika ina neman tsarinka min al-khubus wal khaba'ith menene al aljanu maza wal khaba'ith da aljanu mata ko ina neman tsarinka daga dukkan kazanta da dauda al din nan asali jam'i ne jam'in menene jam'i ne na khabith to amma kuma al-khaba'ith jam'in menene jam'i ne na khabitha shi al-khubuth jam'i na al-khabithu al-khaba'ith jam'i kuma na al-khabithatu al-khabith namiji al-khaba'ith menene mace wannan yana kawo al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون سورة النور آية نوى آية 26 الله يمك البركة هكذا أستاذ كادا آية 26 زي زم هكذا أشر الخبيثات للخبيثين wannan kuma jam'ul mu'annati salim ne da jam'ul muzakkari salim al-khubuth wal khaba'ith da hawo jam'u taksir ne da bambanci ai Allah yake qul la yastawi al-khabith wat-tayyib walau a'jabaka kathratu al-khabith fattaqullaha ya ulil albab la'allakum la'allakum tuflihun tuflihun wa Allah ya mufarraka banda tattakun wannan wani sura kenan ma'ida ayata nawa aya ta 100 Allah ya maka albarka ah ustaz kana kokari ba ka fita a na hawan ne zaka koma qur'ani kai ma ka zama ustaz jini jiniyo ba eh aya ta dari haka ne daidai ne sifan Allah yana kokari matuƙa da gaske to mun samu ƙarin masu kokari yanzu kenan Allah ya albarka kaga al-khabith yana da jam'i biyu jam'u takfir sai a ce al-khubuth jam'in mudhakkar salim sai a ce me al-khabithun shine al-khabithuna lil-khabithat sannan Alkhabisa iya da jam'i biyu al jam'u takfir nasa sannan me Alkhabisat kuma jam'ul muannath salim nasa to shine bambancin mafhum tayyib ala halin ina neman tsarin kamin al-khubuth jam'i ne na maza wal na mata amma alkhubut iya daukan aljanu maza da mata iya iya daukan kuma dukkan nau'in kazanta da cutarwa da ake samu a bandaki saboda me saboda kishiyar alkhubut wal qaba'ith shine at-tayyibuna wat tayyibat shine kishiyar dada dan ababe maza da mata wannan addu'a ce muhimmiya ta shiga bandaki banɗaki matattara ne na aljanu masu cutarwa masu taurin kai waɗanda suke asalin manya-manyan kafirai a banɗaki suka fita ruwa a gidaje to in ba ka wannan addu'a ko mace ba ta yi ko yara ba sa yi shi yake sa hada suna munanan mafarke-mafarke a dare ko haga mace ba ta da zaman lafiya saboda me saboda aljanu sun fara cutar da ita shiga banɗaki darura ne dole sai an yi so idan za ka shiga sai ka yi wannan addu'a ɗin kana yi Allah yana kare ka daga dukkan shirin aljanu maza da mata da ke wannan banɗaki don sai a shiga lafiya a fita lafiya kuma a biya bukata lafiya wannan hadisi ne muttafaqun alayhi yana nan a bukhari da muslim muslim ya kawo shi a littafin farko hadisi ya 183 insha Allah ta'ala bismillah ar Du'a min al addu'ar da ake yi a lokacin kuma da ake fita a banɗaki kada an yi addu'ar shiga yanzu kuma an kaddara ka biya bukata saura addu'ar mai fitowa a banɗaki in za a fita mai ake karanta addu'a ta goma sha ɗaya littafin bismillah a rama gufranak ƙa'ida in kace gufranak menene ka'ida a nahawu gufura da finnan dole akwai takadiri menene takadirin ka'ida an goge fi'ili na biyu an goge al awwal sai aka kira maf'ulun bihi wa mudafun da kuma mudafun ilaihi asali ka ce shine as'aluka allahumma ghufrana shine sa kaga as'aluka allahumma kaga as'aluka allahumma allah din nan shine maf'ulun bihi as'alun nan shine fi'ili mudari kai da kake yi kai ne fa'ili wanda ana kaddara ne as'aluka ya zama ana kenan a wurin ni nake roko to gufura kan nan kuma shi ne mai mafulun bihi a Sani, wa huwa muzafin ka kuma muzafin Ilaihi. <laughs> kawo amma sai a ce gufura gufranak ma'anarsa ne ya Allah ina roƙon gafararka ya Allah ina roƙon me ina roƙon gafararka saboda me saboda banɗakin da na shiga mai iya yiwa abin da ya fita a jikin ɗan adam na ruwa ko kuma na ba haya akwai abin da yake na haramun ya Allah ka yafe akwai inda na kuskure wajen abincin da na ci ko abin da na sha wannan da shi na shiga na zuba. ya Allah ka yafe saboda duk kokarin ɗan adam kare yake bai cika goma ba in ma ya ga dama zai kai tara da digo tara amma ba zai taba zama goman nan ba wa ma'a zalika duk da tsugunawa yayi ya zubar da wani abu ya Allah abinda na zubar din nan in akwai abinda baka yarda da shi bai shiga jiki na Allah ka yarda mini mafhum tayyib na'am babi na kafar na'am al-dhikru qabla al-wudu' azzikiru in an karanta hadin dan adam ma ba zan fasara zai a karanta ko Allah shi gafarta malam azzikiru qabla wudu, ambaton Allah gabanin yin alwala idan an zo yin alwala ma ana ambaton Allah wasu malamai irin imamu Ahmad bin Hanbal rahimahullah suna fahimtar yin bismillah a alwala wajibi ne akwai daga cikin magabatan da suke fahimtar alwalar da aka yi ba a yi bismillah ba alwalan ba ta yi ba sai an sake ta amma in an tuna ba a yi ba a tsakiyar alwalan ana iya a ci gaba da yi da su sun ɗauki matsayin ya fifita matsayin a ce sunna ne da aka sani ko mustahabbi sun kai shi matsayin wajibi ne a bangaren alwala mafhum ko zaka azzikiru qabla alwudu azzikiri wato ambatan Allah da ake gabanin alwala shine addu'a ta 12 bismillah rahman na'am azzikru qabla alwudu bismillah azzikru qabla alwudu banda babin iya addu'ar kadai bismillah bismillah sai ka sake mu biya sau uku bismillah bismillah don haka ambaton Allah da ake gabanin yin alwala idan ka sa ruwan alwala a gabanka ko ka buɗe famfo da za ka yi alwala ana so ka fara wannan alwala da cewa bismillah wannan hadisi na alwala hadisi ne riwaya na abu huraira radiyallahu an abraham bin safar hadisin baya na gufura na da kuma hadisin na na aisha ne radiyallahu anha zaujin nabi bintu abubakar siddiq as-siddiqa bintu siddiq wato dattijuwar arziki kuma yar gidan dattijar arziki kasan dattaku ma ana gada ita ta gaji dattaku a gidansu na'am don haka alwala za ka fara ko ka buɗe famfo sai ka ce me bismillah wannan hadisi na inganta bismillah a farkon alwala sheikh muhammad nasir rahimahullah cikin irwaul ghalil fi a ahadith manaris kabir a littafin farko hadisi na 122 ya ce hadisi ne da yake ingantacce so da haka ana bukatar mu yi bismillah hadisin iya da tsawo cewa yayi la salata liman la wudu ala wala wudu'a liman lam yadhkur ismallah shine asalin hadisin ba ma sai malam ya yanko iya bismillah da hadisin asalin tsawon sa shine babu sallah ga wanda bai yi alwala ba babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah a farkon alwalan ba shine ma'anar hadisin kaga la wudu'a sai suka dauki la din nan wata la ne kenan la annafiya la annafiya ne kuma matsayi uku ne akwai nafiyul kamal akwai nafiyul wujud akwai nafiyus siha akwai nafiyul kamal zaka sun dauka nafiyus siha ne wanda suka ce bismillah wajibi ne sun ce an kore ingancin alwala ne babu ita wasu mu suka ce nafiyul kamal ne an kore kamalan ne bi ma'ana alwalan tayi amma dai gurguwa ce shine bata kammalu yadda ake so ba ta samu gurguwa ne tana da paralysis kenan alwala amma an kai bismillah to duka gabanta lafiyar su kalau so ka mu kiyaye lokacin alwala a rika yin bismillah na badi na tara الذكر بعد الذكر بعد الفراغ من الوضوء واتو أنبتن الله bayan kammala alwala kayi bismillah ka fara alwala mu kiyaye ka wanke hannunka ka ɗebi na biyu sai ka kuskura baki da sai ruwa a hanci a ka'ida a alwala a ka'ida ba a sabunta ruwa tsakanin kuskuren baki da sai ruwa a hanci ɗiba ɗaya ne ake sa rabi a baki rabi a hanci bayan ka yi wannan sai ka wanke fiska sai ka wanke hannun dama har zuwa nan gwiwa Kano. fahimtar abu hurairah radiyallahu in yayi haura kaɗan babu laifi sai ka wanke hagu sannan a wurin shafan kai in an shafi kai ba a sake taɓa ruwa ake shafan kunne saboda al'uduna ne minar ra'ar kana shafan kai ba za ka sake taɓa ruwa ba sai ka sa hannun a kunna ba a sabunta ruwa sai ka je ka wanke kafa a wurin wanke kafa mafi kankanta ka wanke zuwa mai zuwa idan sawu amma in ya haura haka bisa ga fahimtar abu hurairar Allah ya kara masa yadda ya halatta bayan ka kammala alwala to sai ka karanta waɗannan addu'o'i guda uku da za mu yi su ɗaya bayan ɗaya aran ma mu yi ɗaya sai mu yi na biyu sai mu yi na uku tukunna bayan an fassara insha Allah أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد نعم biya wan farko shi kadai zai yi na biyu ne sai mu bi shi a kiyaye أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله na'am a wannan babin an kammala alwala addu'o'i da ake guda uku ne na farkon shine kana kammala alwala abinda ake wankewa na karshe alwala shine kafar hagu kaga kenan muna da zikiri biyu alwala na farko bismillah na biyu na kammalawa a magana mafi nanci babu wani zikiri da ake a cikin alwala amma da gaskiya da muka tashi muna karatun ran ma kai tsangaya aran ma ya ce gidansu ma tsangaya ne to a nan kakafi da gidan ba tsangaya ba ne amma makwabtanmu akwai tsangayoyi da dama a muna tsangaya an koya mana a da muke yin kana wanke fiska sai ka yi in a sai na kalkausar fasar da duka wani har hannun dama fa amma man utiya kitaba hu bi yaminihi in ana yanke hagu fa amma man utiya kitaba hu wara azharihi ko bi to haka ake ijtihadi ne magabatan mu suka yi Allah ya gafarta musu ya ji kansu ya ba su ladan su amma da kusan duk wata gaba ya ta'allaka da ina ka zauna akwai addu'ar da ake a wajen wanke gaba kuma gaskiya ta Allah da na koyi wannan na sha wahala gabanin indena don na zama kaman wani auto drive ne daga na faru a cikin gina na kalkautar ina wangen ka san ka saba ba haushe yace wai sabo turken amma ni ba ba ba ne kawai sabo turken almajiri daban da haka wannan ba za mu shirya da ku ba amin so ana kammala kafar wanke hagu sai a ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wannan hadisi ne na ibnu amir al-juhani radiyallahu an riwaya ne na muslim a littafin farko hadisi na 209 manzo Allah ya ce sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah na shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai ne la sharika la bai da abokin tarayya wa ashhadu ina shaidawa anna muhammadan lalle annabi muhammad abuduhu bawansa ne wa rasuluhu kuma manzansa ne abuduhu bawansa ne amma wannan ko zaman mu a tsangaya ba iya cewa annabi bawa saboda malamanmu na tsangaya Allah ya gafarta musu ya ji kansu saboda tsabar girmama fiyayyen halta ba su iya cewa bawa amma kuma qur'ani ya kira shi da bawa subhanallazi asra bi abdihi alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba ayoyin farko a isra'i da kahfi amma bambancin mu da shi ita ce ayar karshe a cikin suratul kahfi shine me qul innama ana basharun mithlukum bambancin mu yuha ilayya shi ana masa wahayi mu ba amana da haka shi annabi ne manzo ne cikamakin annabawa ne shugaban annabawa ne shugaban manzanni ne duk duniya babu dan adam da ya kai shi daraja tun daga halittan farkon duniya har karshe ba wanda zai kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daraja shi yasa muke ce Allah ya sa mu addamshin sa sallallahu alaihi wa sallam bambanci mu da shi dan adam ne amma mu ba annaba bane shi annabi ne mu ba manzanni bane shi manzo ne shi shugaban annaba da manzanni ne mu ba shugabannin su bane shi cikamakin su ne mu ba cikamakin su bane shi yana cikin ulul azmi minar rusul mu ba ma ciki shi yana da tabbas mu ko muna lalime a cikin haske ba a duhu ba kaga wuraren da muka bambanta kenan ko daga cikin manya-manyan wurare da muka bambanta da shi sallallahu alaihi wa alihi Wasallam a cikin wannan hadisi na muslim da ya halake cewa duk wanda ya kammala alwala yace ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu yana fadanta annabi yace illa futihat lahu abwabul janna as-samaniya yadkhulu min ayyiha sha'a kana karanta za a bude maka dukkan kofofin aljanna guda takwas kofar shiga aljanna na musamman VIP VVIP VVVIP sai wanda ka zaba duka takwas za a bude maka gobe kiyama sai wanda ka zaba ka ka shiga in kana karanta addu'ar kuma ka yadda da ita kuma kana aiki da ita ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu a takaice wannan kalmar shahada ce babban sakon shine kalma ce ta shahada so duk wanda kalmar shahadarsa ta tsaya ba ta tangade ba ba ta karye ba ba ta samu paralysis ba to idan ya je filin kiyama zai shiga aljanna ta kofar da ya ga dama sai ya zaba a cikin guda takwas nan daga aljanna ba kofa ɗaya bane akwai babu sala akwai babu saum rayyan kenan ko kofofi ne kala kala a da mata wanda zaka shiga wanda na samu ngalan ma yace ko ne samu ko za ka yi ka shiga ta nan ka fita ta can ka shiga ta can ko za ka gwada duka ka ne ko wanne ma Allah ya sa samu <laughs> a ran ma yanzu a roki Allah fa ana roƙon kololuwa ne da ya halatin za ku roƙa ku ko roƙi can firdausi in aka yi can kaɗe da gari a kaɗan sauko ƙasa da ƙasa ba laifi amma kar ka je ka tambayi ka roƙi ajin ƙarshe kuma daga an can kaɗe ka samu kanka a tudun la'arafi <laughs> ana tambayan babbar sai a rama bismillah addu'a ta gaba na اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين اللهم اجعلني من التوابين اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من المتطهرين addu'a ta biyu sai ka kara da cewa Allahumma ja'alni min at-tawwabin ya Allah ka sanya ni a cikin bayinka masu tsananin tuba tsananin tuba shine yawan tuba waj'alni minal mutatahhirin ya Allah ka sanya ni a cikin bayinka masu tsarki masu tsarki daga najasa masu tsarki daga shirka da duk wani sabon Allah so kana karanta addu'a ta farko sai ka karanta wannan addu'a ta biyu ita ma addu'a ce ingantacce an ka duba ta hakikin sunan na Imam At-Tirmidhi mujalladin farko hadisi na 18 Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah tabbatar da ingancin hadisin amma a da mukan kara da cewa waje allimin ibadika salihina a magana mafi inganci wannan bai zo a cikin hadisin da ya inganta ba abin da ya tabbata Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina kuma qur'ani ma ai wadannan biyu ya kira mana ko wa yas'alunaka anil mahid qul huwa adha fa atazilun nisaa fil mahid ولا تقربهن حتى يدخلن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين كاجا أن يطيع التوابين وسنن ويحب المتطهرين وانا زي ما بقرا آية تنوى 200 da 20 baki biyu kai sai kai daya me yasa kace 220 daga farko yanzu ka canza in na ce 220 din ne ba na farkon da ka bada eh bakinka ne su kuce to ka gane na biyun da ka fara ne aya ta 222 ka dace anan ma kai kokari ya dace maka fa kyauta ta musamman tashi a darasi yau ustaz <laughs> Allah ya baka albarka sai addu'a ta uku na abu نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أستغفرك وأتوب إليك wannan hadisi shi ma addu'a ce ingantacciya da tana cikin irwa'ul fi takhrij ahadith manar sabil littafin farko da 135 cewa sai a karanta wannan addu'a karshen alwala ita ce kafaratul majlis ita ake karanta idan za a tashi a majalisin da aka zauna ko aka yi karatu ko aka yi mitin ko aka yi ganawa ita ake karantawa subhanaka allahumma wa bihamdik tsarki ya tabbata gare ka ya Allah ashhadu an la ilaha illa anta ina shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai kai astaghfiruka ina roƙon gafararka wa atubu ilai kuma ina tuba zuwa gare ka ina roƙon gafararka kuma ina tuba zuwa gare ka insha Allah ta'ala wannan addu'a tana da muhimmanci ina ga saboda yanayi na lokaci sai mu tsaya akan babi na goma sha tashi akan babi na goma sha biyar shine azzikiru inda khuruj min al-manzil addu'ar fita a gida insha Allah to yanzu kowa ya shiga gida kenan darasi na gaba sai mu fito a gidan ko insha Allah ta'ala wannan yanzu aka miko tambayoyi ne ko ok wannan sanarwa ne akwai layi. ana sa karatun a Alfa 104.9 kuma su gana every sunday idan muna karatu da rediyon suna yin sa live Allah ya biya su da gidan aljanna sai kuma rock fm 92.3 jalingo taraba state ana sawa darasin dukkan ranar friday daga tara zuwa goma na dare wanda ya sponsor shi ne hassan dan madami madaki foundation allah ya biya su da gidan aljanna eh ok hassan dan dami madaki foundation haka ko hassan dan dami madaki foundation allah ya biya su da gidan aljanna ja aka baifun min al-madina ta an atakallam bika ba'da wace wannan ba ma tambaya bane ba ko ne daga madina wato wata madina madina rasul Allah ya taimaka